Мастацкая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. памёр амерыканскі пісьменнік Эдгар Бог. сённяшняя перадачы хоць бы ўжо таму што яна не была апошняй кропкай у біяграфіі чалавека які сведама пераблытаў уласнае жыццё з літаратурай і таму як гэта не банальна працягвае жыць у сваіх Miss Dwarf. літаратура, кітайская літаратура і гэтак далей. Гэтыя эпітэты, аднак, нельга ўспрымаць як азначэнне нейкай прыроднай сутнасці гэтых літаратураў. З пэўнай долей аб'ектыўнасці можна гаварыць пра моўныя або палітыка-адміністрацыйныя характарыстыкі. спелости національної культури часом називають наявність перекладів на мову народу повного спису літературних вишинів від Біблії до твора у Джойса. Поезія і проза Едгара По займає у гэтым спісе одно з самых пачесных месцаў. Здабыццё Эдгара По для сваёй культуры непазбежная задача, якая стаяла перад маладымі палітычнымі нацыямі нашага кутку Еўропы. Найбольш карысці з гэтага мелі эстонцы. Томік навелаў Эдгара По, які пераклаў на пачатку стагоддзя мулавет Йоганес Авік, стаўся сапраўдным палігонам граматычных і стылістычных стандартаў эстонскай літаратурнай мовы. Беларуская культура Эдгара По яшчэ не засвоіла. Спарадычныя публікацыі па асобных празаічных і паэтычных тэкстаў пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы толькі апошнім дзесяцігоддзям. Мінкінскі пераклад славутага крумкача, адмысловыя Зазвычай гэта былі сцэнкі іспанскай інквізіцыі альбо карыкатурныя выявы звар'я цела рангутанга. Калі пазней давялося зноў звяртацца да твораў по, я зразумеў, чаму і так проста даюцца ягоныя вобразы, чаму іх лёгка можна выяўляць на паперы. Эдгар По друкаваў свае апавяданні ў газетах, а таму дасягаў максімальнай завершанасці, не пакідаючы розна чытанняў. У ягоных творах няма фантастыкі такая тяжка поддается визуальному осенсованию. Усё, что я написал, могло отбыться на яве. Бо любая криминальная кроника в газете, богатов американская минулого стагодзе, давала пойму завершенных и жудасных сюжетов, як у оповядании «Чёрный кот». Обомлевший, я отхинулся до супротлевой стенки. Некое мнение, полицианты – заставались нерухомые, опанованные жахом и покорливым страхом. У наступный миг тузин моцных рук завихался коли стены, и она одразу обрынулась. Труп, уже подгнилый и уквецанный кривею, стоял просто перед очима светков. Сгодитесь, это уявляется одразу, небы на экране телевизора. Але, окроме простой констатации, автор будет еще и пережимание самих злочинцев распавядаючы ад іхняга імя. Вось дзе з'яўляецца тая паўмістычная атмасфера, якая і нясе ў сабе мізантрапічную абаяльнасць ягонай літаратуры. Узяўшыся заловак, мастак ілюстратар малюе не дэдактыўную сцэну, а нешта большее, што ляжыць па-за рэчаіснасцю. У адрозненне ад сваіх сучаснікаў, напрыклад Вашынгтона Ірвінга, Эдгар По, пераўвасабляў рэчаіснасць у сюррэалізм апярэдзіўшы гэты стыль на паўстагоддзя а ірвінг якого побач з по уважаюць за пачынальніка амерыканскай літаратуры наадварот сюррэалістычныя паданні новая англіі пераўвасабляў у штодзённасць пазбаўляючы іх таямніцаў такая рацыяналізацыя была даспадобы новым эмігрантам Мо таму ірвінга і лічаць заснавальнікам уласна амерыканскай прозы. А читаючи Едгара По, мало хто задумляється, адкуль він родом. А тут іще й характеристики конкретно історичного часу пропадають у ягоних творах, як у верші Анабель Лі. І тому я вночі тут ляжу на плячі, саме юний коханий і пекний жанчин в королівстві приморської землі, тут, у склепі приморської землі сабе шырачэзны дыапазон візуальна адлюстравання гэтых радкоў ад класычнай графікі з прысмыкам рэтра да найноўшага кліпу на MTV. І зноў такі ніякіх розначытанняў. Склеп нябожчыцца ейны каханак. Нашмат цяжэй намаляваць партрэт самога Эдгара По. Колькі я не браўся за гэтую задачу, заставалася пачуццё, што малюю нежывога чалавека. Сярод прыжыццёвых партрэтаў пісьменніка няма ніводнага дзе б ён паўставаў гэткім якім быў алкаголік заячай губою з патаалагічна увагнутым тварам усе ягоныя партрэты прыхарошаныя і ў іх не разгледзець самога чалавека бадай правобраз рэальнага по можна знайсці толькі ў ягоных творах у пісьменніка ёсць навера авальны партрэт пра мастака які маляваў партрэт дзяўчыны але чым лепей атрымоўваўся партрэт чым больш у ім было жыццёвасць тым горш становілася дзяўчыня. Мадэль урэшце памірае, калі перад мастаком на палатне паўстае ягоны шэдэвр. Гэтая навера спрадзіла цэлую галерэю літаратурных твораў, прысвечаных тэме партрэта і чалавека. Дарэчы, у першым сваім варыянце 1842 году твор зваўся у смерці жыццё. Бясконцы варыянты смертэльных сюжэтаў по забяспечылі яму доўгае жыццё. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. Харэўскі ілюстраваў творы Эдгара По ў нашай ніве. Што да згаданага авальнага партрэту, дык сёння ў нас ёсць магчымасць паслухаць урывак з гэтага апавядання ў самым апошнім перакладзе, які літаральна учора зрабіў Сергей Шупа. Тэкст чытае аўтар перакладу. Яна была панна незраўнаная прыгажосці, і весялосць яе не саступала ейнай красе У лихую гадзіну убачыла яна, пакахала і ўзяла шлюбам мастака. Ён быў апантаны, заўзяты, няшчадны і ўжо меў за нявесту сваё мастацтва. Яна ж была панна незраўнаная прыгажосці, і весялосць яе не саступала ейнай красе. Яна зяла і усміхалася і скакала як маладая лань, любіла і песціла ўсё, што бачыла навокал, ненавідзела толькі мастацтва, сваю злую суперніцу баялася толькі палеты і пэндзляў ды іншых нястерпных снадзіваў, якія забіралі ў яе каханага. Таму страшна было пачуць гэтай панне, што мастак жадае намаляваць партрэт сваёй нявесты. Аднак яна была пакорлівая і паслухмяная і аддана сядзела доўгімі тыднямі ў цьмяным пакоі ў вежы, дзе на бледнае палатно аднекуль высока з гары падала рэдкае святло. Аднак ён, мастак, упіваўся славаю ад свае працы, якая цягнулася гадзінамі дзень пры дні. Это быў апантаны, дзікі і наравісты чалавек, які згубіўся ў сваіх мроях. Так што ён і не заўважыў, як прывіднае святло ў самотнай вежы пачало губіць здароўе і сілу ягонай нявесты, чыё павольнае звяданне заўважалі ўсе, апрача яго. Але яна і надалей усміхалася і не наракала, бо бачыла, што мастак, які меў немалую славу, адчуваў ад сваёй справы пякучую асалоду. Ён працаваў дзень і ноч, каб намаляваць тую, што так яго кахала і што няможала і слабла з кожным днём. І сапраўды усе, хто глядзеў на партрэт, шэптам гаварылі пра падабенства як пра вялікі цуд, як пра доказ не толькі вялікага майстэрства мастака, але яго бязмежнага кахання да той, каго ён так незраўнана апісаў на карціне. Аднак урэшце, калі праца ўжо набліжалася да завяршэння, у вежу перасталі пускаць старонніх людзей. Мастак зусім здзічэў у запале сваёй працы і рэдка зводзіў вочы ад палатна, нават каб паглядзець на жончын твар. Таму ён і не заўважаў, што адценні, якія ён наносіў на палатно, браліся з шчокаў тых, што сядзела побач з ім. І калі мінула яшчэ некалькі тыдняў і засталося зрабіць зусім мала, правесці пэндзлем па вуснах і дадаць адценне вачам, душа панны ускалыхнулася як полымя лямпы перад згасаннем. І тады фарба легла на вусны і адценне дадалося вачам. І мастак На хвіліну застыў, зачараваны сваім творам. Аднак праз імгнення, яшчэ не адвёўшы вачэй ад партрэта, ён задрыжаў і смяротна збялеў і ў жаху закрычаўшы немым голасам: «Дык гэта ж самое жыццё павярнуўся да сваёй каханай, яна была нежывая. Сергей Шупа зрабіў пераклад апавядання Эдгара по авальны партрэт, фрагмент якога прагучаў у сённяшняй вострай браме. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец цікава што ўсе пераклады по на беларускую мову шляхам падзеі хутчэй за ўсё і пайшлі на борце кара Выше стахатки. Перед нами пятидённый пробел. Проспятден некий лекарь, знаемый СПО, отримал спешно написанную оловком цедулку, где поведомлялось, что полный джентльмен, вельми дренно опранутый, терминово потребует ягоной допомоги. Цедулку написал служка с друкарни, який познал по у абсолютно пьяным человеку, что сядел у трактиры у оточения публики самого низкого пошибу. шибу. У горадзе адбываліся выбары і партыі суперніцы спойвалі ўсялякі зброд і вадзілі яго на выбарчыя ўчасткі. Магчыма, і по быў выкарыстаны ў якасці наёмнага выбаршчыка, а пасля пакінуты ў трактіры, дзе яго і пабачыў друкар. Яшчэ пяць дзён у балтыморскай лякарні по згараў у жахлівых галлюцынацыях і ўзмаганні з сядзелкамі, якія спрабавалі яго стрымаць у нейкі міг прасвятлення ён быццам бы спытаўся ці ёсць у яго надзея яму адказалі што справы ягоныя кепскія а ён запярэчыў я не пра тое ці ёсць надзея ў такой нікчэмнасці як я памерламу было 40 гадоў крыху вышэй картасар называе пісьменніка самым мужным з бязвольных людзей ад беларускі след у біяграфіі эдыгара по што я абяцаў зрабіць на пачатку перадачы гутарка ідзе пра першую палову мінулага стагоддзя дакладней пра 1831 год калі ў беларусі адбывалася антырасійскае паўстанне вось што піша біограф по хуля картасар у сакавіку галодны і няшчасны по ледзь не завербаваўся салдатам у войска польшчы якая паўстала супраць рассіі. Ягонае хадайніцтва адхілілі. Каец цытаты. Трэба разумець умоўнасць уяўленняў аргентынца Картасара пра паўстанне 1831 году пра тагачасны палітычны расклад у нашай частцы свету і пра Беларусь, якая апынулася ў самым цэнтры згаданага паўстання. Але ёсць у гэтай згадцы і яшчэ адна умоўнасць нядоўгая біяграфія амерыканская пісьменніка поўная адначасова фантастычных прыдумак узнікненню якіх спрыяў сам по і белых плямаў якія застаюцца неразгаданымі часам правалы доўжацца гадамі у гутарках з сябрамі по распавядаў пра свае далёкія падарожжы а пасля ягоная смерці ўжо сябры пераказвалі біёграфам тыя небыліцы прычым розныя сябры казалі пра розы калі да гэтага дадаць яшчэ і дапушчэнні біёграфаў, дык карціна складзецца абсалютна заблытаная і неверагодная. Менавіта гэтую акалічнасць я і меў на ўвазе, думаю, адказы на гэтыя пытанні нас яшчэ чакаюць у будучыні. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.